vám opäť vinšujem pokojné januárové ráno, nech už na to pozerám ako chcem. V úvodnom mesiaci tohto roka je to zároveň aj naposledy, ale nech už je tak či tak, zdravím všetkých prebudených, Žiadajú si to nielen pracovné povinnosti, súkromné, ale aj doba ako taká. medzičasom nám pribudlo nespokojných, Samozrejme, že chyby robí len tá druhá strana, nech už je to teda strana akákoľvek, lebo aj za detskú plienku zahodenú počas prechádzky v kríkoch slovenského raja môže určite niekto iný ako ten, čo ju tam fyzicky zanechal. Skrátka, dobre pod lampou je tradične najväčšia tma, No na tom, že sa k sebe nedokážeme správať ako ľudia, tak na tom musíme popracovať predsa len sami. Píšeme 29. januára 2025. Rozdávajú sa karty pre hru, ktorá zatiaľ víťaza nepozná, ale môžeme si byť istí, že ani dnes nebudú hrať všetci fér. A to ako na najvyšších miestach, tak ani tu dole na prízemí, respektíve ešte trošku nižšie, lebo život to je boj a každý si chce pre seba uchmatnúť čo najviac. Zahorela aj petrolejka, aby sme si ňou posvietili tiež na miesta, kam už slnko chodiť nezvykne a tak vitajte v našej spoločnosti z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak tým tradičným želaním príjemného a nerušeného počúvania. Oh, zde kráčí muž mých snú. Hudba právě začala hrát a já musím mlčet jsem přece dáma. vstúpila medzi nás. No a 7. marca to už bude 20 rokov, čo tento hlas utíchol. Aktuálne znel preto, pretože to bol narodeninový deň, práve ten 29. januárový v roku 1952, keď sa v Michalovciach narodila Valeria Čižmárová, speváčka, herečka, ktorá chodila na balet v ľudovej škole umenia. V 67. zvíťazila v speváckej súťaži talentov Košiciach a o rok neskôr to bolo aj v Českej Trebovej. No a aj na festivale v Jihlave mladých spevákov tam napokon skončila na druhom mieste, ale zviditeľnila sa výrazne, no a potom dostala angažmán do divadla Rokoko. Tam v podstate prevzala úlohu odchádzajúcej Helenky Vondráčkovej. Od 75. bola členkou divadla Semafor, si zaspievala po boku Pavla Bobka so skupinou Groš a v 70 rokoch mala aj v podstate také tie najväčšie úspechy, pričom e, za tú spevácku e, časť e, životného príbehu stihla natočiť viac ako 200 pesníčiek, v 75. ponúkla aj LP platňu, no a jednou z najúspešnejších nahrávok skladba Léta letí, Našli by sme tam samozrejme aj ďalšie, to čo nám znelo bola tiež januárová záležitosť ešte z roku 1978. Jaroslav Machek jej napísal tento český text, keďže vieme, že s originálom e, prišiel tandem, e, ktorý sa stal úspešným v tomto období celosvetovo, skupina Bakara, to bola španielská dvojica Majte Mateos a Maria Mendiola. Tá druhá dáma žiaľ už tiež medzi nami nemá šancu pobehovať. No ale úvod teda ten je jasný. Uviedol nás do programu, ktorý bude postavený tak či tak na hlavne pánskych elementoch, keďže Kamil Střihavka si pripomenul nedávno 60 a máme tu aj jeden z čerstvých odchodov a ten sa týka Petra Haniga, možno ste zaregistrovali, možno nie. Žiaľ, práve v čase, keď si mal pripomínať e, svoje narodeniny, tak došlo k tomu, čo dnes budeme teda brať ako definitívu, tak si aspoň niekoľkými pesničkami pripomenieme. Máme tu ešte samozrejme aj nedokončený seriál, letopočtový, aktuálne je to o návšteve v roku 2022 a bolo teda naozaj pestro a horúco. Takže aj toto si ešte stihneme zrekapitulovať, no ale základ bude o aktuálnom termíne 29. januárovom dni. Meniny má dnes Gašpar, môže byť aj priezviskom, ale my to budeme brať skôr z tej stránky krstného mena. S týmto menom je možné sa stretnúť už v Novom zákone. Mužské meno je z Orientu, pôvodným významom nesúci poklad – snáď nie odnášajúci si domov. V Českej republike je to Zdislava, môže byť aj Zdeslava, staré slovanské krstné meno, ktoré znamená, že teda je tu na tomto mieste slávna osoba. Ide o zastaralú podobu časti, častejšieho eh, mena Zdeňka. No a mal by to byť aj Medzinárodný deň bez internetu, snáď to v tejto chvíli nezobriete teda dôkladne a nezačnete sa <laughs> vypínať a keď tak môžete sa vrátiť v čase, keď už tento medzinárodný deň bude minulosťou. No, čo bude prítomnosťou v nahrávke číslo 2, tak e, to bude pripomienka ďalšieho oslávenca. Tých aktuálnych dní máme ich tam celkom dosť a máme tam aj Vladenu Krumlovú, e, ročník 1945, e, ak teda základ matematiky neklame, tak by to malo byť o 80. výročí narodenia, 25. januára sa tak e, stalo. Tiež bola v podstate úspešnou, hlavne na počiatku 70. rokov. Postavička možno pre mnohých dosť e, nenápadná. E, stala sa takým úspešným elementom brnenskej popovej scény, keď s odchodom Jana Fialu do Prahy na počiatku roku 1972 sa to celé ako si začalo rúcať, ale e, jej eh, úspešné obdobie by mohla v tejto chvíli prísť, pripomenúť pesnička, ktorá sa stala takou najdominantnejšou v repertoári, aj keď toho naspievala samozrejme viac. My si ju pripomenieme najvýraznejšou hitovkou, skladbou, ktorá napriek tomu, že je streda môže už pripomínať aj blížiaci sa piatkový čas. Stará je pátek černý, den. Nevěřím na černé pátky, nevěřím na černý a strašlivý sen. Nemám ráda černé pátky, nemám ráda plín. Život máme stejně krátký, mele nás jak mlín. Nemám ráda smutné pátky, pověry jsou kroky zpátky. Jsem raději veselá, mě to nic nedělá, hej. Hej! Dam da dam da dam da da da da dam da dam da da da dam da dam da da dam da da da da dam da dam da da da dam da dam da da dam da da da da dam da dam da da dam da da da da dam da da da da dam da da da da dam si rada moudrých říká, nechoď cerko v tento den k vodě ven, že je stejně pozdě honit dycha. Já si říkám, čert ty rady moudrý ven. Nemám ráda černé pásky, nemám ráda plín, život máme stejně krátký, mele nás jak mlín. Nemám ráda smutné pátky, pověry jsou kroky zpátky, jsem raději to nic nedělá, hej. Hej! Dam da dam da da dam da da da da da dam da da dam da dam da da dam da da dam da da da da dam da da dam da da dam da da dam da da dam da da da da dam da da dam da da dam da da da da dam da da da da dam da da da da dam Nemám ráda černé pásky, nemám ráda splín, život máme stejně krátký, melená jak mlín. Nemám ráda smutné pásky, pověry jsou kroky zpátky, jsem raději veselá, mě to nic nedělá, hej. Hej! Dam da da dam da da dam da da da da da dam da da dam da da da dam da da dam da da dam da da da da da dam da da dam da da da dam da da dam da da dam da da da da da dam da da dam da da dam da da da da da dam da da da da da dam da da da da da dam dam da da dam da da dam da da da da dam da da dam da da da dam da da dam da da dam da da slušná jazyková rozcvička, takto aj ešte po 8 hodine, celkom vhodné. Vladena Krumlová, orchester Studio Brno, nahrávka zo 7.7 roku 1970 Lubomír Veteška Jana Včeláková autory, takže žiadna prerábka a ešte budeme tomu verní aj vďaka ďalšiemu jubilantovi už maličku chvíľočku. Najskôr sa ale poďme pozrieť na zo pár udalostí, ktoré nám do cesty postavil e, práve 29. januárový deň. Aj 15. storočie už ponúklo zaujímavú udalosť, keď sa uhorský kráľ Ladislav Pohrobok na sneme v Bratislave ujal vlády v roku 1453. Hlavne Zaujímavosťou je to, že mal iba 13 rokov, ani to dokonca ešte nie, takže aj v takýchto vekových kategóriách sa už pohybovali vládcovia. V závere 16. storočia v roku 1595 pravdepodobne bola poprvýkrát uvedená hra Williama Shakespearea, legendárny Romeo a Julia sa objavili tragédia o dvoch zalúbených mladých ľuďoch, ktorých rodiny bojovali proti sebe. No, nič, jak nepredstaviteľné ani v dnešnej dobe. Ďalšia premiéra, tá je spojená s rokom 1728. John Gay ponúkol žobráckú operu v Londýne s obrovským úspechom. Hudbou to doplnil Johann Christoph Pepuš v roku 1728. No a keď sa pozrieme ešte na ďalšiu premiéru, tak e, v Mníchovskom rezidenčnom divadle v 1781 ujedli premiéru opery Idomeneo od hudobného skladateľa Wolfganga Amadea Mozarta a premiéru si odbila aj báseň Havran amerického básnika, prozaika Edgara Elena Poa v roku 1845, tiež je to také jubileum zabezpečila mu neskoršiu svetovú slávu. V tom 19. storočí nás ešte pozdržia tri udalosti. O koľkože to, 4 roky neskôr Jozef Miloslav Hurbán predniesol na zhromaždení v Martine poprvýkrát verejne nový slovenský program, ktorý vychádzal z tzv. austroslavizmu, čo bol zámer riešiť slovenskú otázku na základe uznania Slovenska ako osobitného politického celku s priamou podriadenosťou jeho orgánov ústredným inštitúciám vo Viedni. V roku 1863 nemajú sa možnosť tým Američania extra chváliť a ani sa dnes nebudú. Vojsko zmasakrovalo rebelujúcich indiánov, kmeňa Šošonov, pri rieke Beer River a uzavrieme to ešte do pohľadom do roku 1886. Nemecký technik Karl Friedrich Benz získal patent na svoje praktické trojkolesové motorové vozidlo s benzínovým motorom. Je to registrované na mnohých miestach ako prvý automobil. Takže takto to vyzeralo v tých najvzdialenejších ročníkoch, do tých čerstvejších sa ešte samozrejme vrátime. Teraz už e, návrat za menom, ktoré v tých ostatných rokoch už tak veľmi mnohí neregistrovali, napriek tomu, že sa svojho času tento pán stal súčasťou dobre namazaného stroja, ktorý e, začal pracovať v 68 No a postupne sa dostal do pozície najobľúbenejšej formácie na Slovensku a aj v Českej republike. Bolo to svojho času teda v Československu. Tie tituly Zlatý Slávik určite na tom mal nemalú zásluhu, aj keď sa v 85. 6. roku z tejto kapely porúčal a už sa do nej dá sa povedať, že nevrátil, ale 70. narodeniny to by bolo fajn, keby sme si pripomenuli. Ide o Juraja Farkaša, môže byť, že mnohí zaregistrovali toto meno ako súčasť e, skupiny Elán, kde bol gitaristom. No, so Zdenom Balážom, Janom Balážom, Vašom Patejdlom a Jožom Rážom bol tým piatým elementom v tej najslávnejšej verzii tejto formácie a aj pri albume 8 svetadiel sa realizoval nielen ako muzikant, ale výnimočne aj ako autor pesničky a práve tu si v tejto chvíli aj pripomenieme. Thank you. svetadiel slávili úspech výraznejšie, skôr iné tituly. Okrem titulnej, teda pesničky aj Kaskader, Mám chud na niečo chladené, Koľko a čo za to, Mláďatá, alebo Spievam rock'n'roll si každý deň, aj balada Ja viem sa stala výraznou v podaní vaša patýdla, ale netreba zabúdať ani na takýto parádny muzikantský kúsok Chcel by som ti šepkať a oslávenca Juraja Farkaša, ktorý stál pri zrode Elánu, keď aj v tom 70. roku e, sa zúčastnil koncertu prvého verejného vystúpenia. Kapela bola v tom čase zložená zo spolužiakov z 9-ročnej školy na Jelenej ulici v Bratislave. Jožeráš, Vašo Patýdl, Juraj Farkaš, Zdeno Baláš. No a snažili sa teda aj cvičiť, aj si zháňať aparatúru, zosilňovače upravené z rádia, požičaný mikrofón a stáli pred dôležitým rozhodnutím buď e, ďalej ako rádioamatéri <laughs> pokračovať alebo si zarobiť a naozaj dať dohromady parádnu techniku takže skúšali všeličo, pomáhali stavať električkovú trať na vtedajšej ulici februárového víťazstva no a tiež e, mali možnosť pomáhať, keď sa budoval alebo budovalo endokrinologické oddelenie ústavu na Kramároch a z tohto zárobku si potom kúpili prvé slušné zosilňovače, ktoré im aj v zápetí niekto údajne ukradol, takže museli zase začať od znova, ale napokon sa dočkali úspechu a ten mal aj túto podobu a dobre je tak, lebo dočkali sa aj mnohí, ktorým práve takáto muzika dodnes robí radosť. Čo nám ešte spôsobovalo radosť v rámci aktuálneho termínu? Poďme si prejsť 20. storočím, nie je toho veľa. Tej radosti nikdy veľa nebolo. Rok 1900 sa písal, keď vznikla americká bejsbolová liga. Pobláznila aj na tomto kontinente mnohých. Nemecká vzducholoď Cepelin asi zalietala v roku 1916 eh, smerom k Parížu. Počas prvej svetovej vojny uskutočnila tam aj prvý nálet, takže nebol to len taký výlet. Premiéra rozprávky o Snehulienke a siedmých trpaslíkov alebo trpaslíkoch v produkcii Volta Disneyho. Tá sa spája s 29. januárom a rokom 1959 No a zostaneme ešte v 96. Sú tam dve udalosti. Prezident francúzska Jacques Chirac oznámil ukončenie testovania jadrových zbraní a došlo aj na požiar, ktorý takmer úplne zničil 204-ročnú budovu Benátskej opery, jednu z najslávnejších talianských operných scén. No, zahorelo to tam žiaľ teda tým nesprávnym spôsobom. My keď už teda sme pri tých scénách, a to nemusia byť len operné, ale aj muzikálové, tak máme ideálnu možnosť e, sa takýmto smerom aj obzrieť. A to do roku 1994, aspoň na začiatok, pretože nasledujúci blok bude vystavaný z pesničiek čerstvého 60 -tníka. 20. januára sa písalo, keď sa v obci s názvom Osek, dnes by to už malo byť mesto teda, v okrese Teplice, v Ústeckom kraji narodil Kamil Střihavka, pre mnohých neprepočutelný, aj vďaka postavičke, ktorú stvárnil v českej adaptácii rokovej opery Jesus Christ Superstar a práve týmto smerom sa teraz aj budeme obzerať. co smí ti říct. Přání své nic víc. Odej mi tu číši zkázy, hořkosti a bídy plnou. S rukou jsem dřív, tam na počátku, já tou sílu měl. Ty jsi však o ně měl. Ta tři léta v různých krajích, jako třice se mi zdají Ztrácím víru únavou, jsem zpět, to zkus po někom chtít. Ty znáš môj údel. mám-li zemřít, naplň zákon, děj se vůle tvá. Nech je být mě, to zabít víc na tvůj práh. Bože, proč teď, proč právě teď mám strach zahlednout si po cestě tvé jít dál. Pravdu chci znát, krutou i zlou nelež, proč opět mou, proč opět mou ty chceš znát. proč teď, proč právě teď mám strach zahlednout si po cestě tvé jít dál. Pravdu chci znát, krutou i zlou nelež, proč opět mou, proč opět mou ty chceš, o čemu já musím znát důvod, zemřít mám, tak musím znát důvod, pravdu chci znát, než abych dál žil. Věří, že jim vlastní krví paměť navrátí. V nejistotách utápíš mě, neslyšíš můj pláč. Chceš-li, abych zemřel, tedy řekni, zadlžený. Tak toto Kamilovi spievalo, keď mal 29. Predtým aj iné skúsenosti. Vyštudoval strednú školu elektrotechnickú vo Varnsdorfe v 83. Mal teda tých 18 rokov. O tri roky neskôr začal spievať s metalovou kapelou Motorband. Neskôr prešiel od metalu k hard rocku. A boli tam aj iné skupenia, hlavne BSP s Otom Balážom Michalom Pavlíčkom, preto tá skratka to nebola brigáda socialistickej práce, ale Baláš Střihavka Pavlíček. No a účinkovanie v českej adaptácii rokovej opery Jesus Christ Superstar v pražskom divadle Spirála, tam to stvárňoval tú hlavnú postavu od 94. do 98. v stovkách repríz. Zahral si Ježiša, potom prišli aj ďalšie skúsenosti po tejto stránke, či už to bola Johanka Zarku v Pražskom divadle tá fantastika, alebo Excalibur. No a e, tie skúsenosti so spevom prichádzali aj vďaka ďalším projektom. Teraz si posvietime na jeden, ktorý nasledoval zhruba o rok neskôr a to bola formácia, ktorá si hovorila No Guitars, spoločný projekt e, Kamila Striavku s basgitaristom Zdeňkom Mazačom, ktorý mal svoje korene už v období Kamilovej spolupráce s Motorbandom. Už vtedy sa zrodil nápad postaviť kapelu, ktorá by stála hlavne na virtuóznej hre na basgitaru a na e, spievaní práve Kamilovom také blúzové cítenie, nápad, ktorý dostal aj konkrétnu podobu práve na albume z 95. Taký úspešný singel bol vtedy titul s názvom Kovoj z Teplic, ktorý naštartoval vznik aj živej podoby tohto projektu, ktorý potom pod názvom No Guitars ponúkli v 95. roku a v podstate za tento projekt získali aj 5 nominácií na prestížnu českú cenu Grammy a nakoniec aj dva gramofónky do rúk v kategórii najlepšia zvuková nahrávka roku a Kamil bol vtedy aj spevákom roka 95 <clears throat> nám to tento projekt pripomenie nahrávka e, ktorá sa na albume neobjavila, pretože bola potom nasledujúcim produktom ponúknutým trošku neskôr, ale zase z dnešného pohľadu asi tým najvýraznejším, akým sa No Guitars mohli pochváliť. Titul s názvom Černá růže. výkon za spevackým mikrofónom a tak on si to mal kde cibriť predsa len spomínaný Jesus Christ Superstar ten sa dočkal 1288 repríz no a podľa mienenia zástupcov britských majiteľov práv sa v nich Kamil stal jedným z vôbec najlepších svetových Ježišov za takmer 30-ročnú históriu vtedy tohto muzikálu ale nebola to úplne prvá jeho muzikálová postavička, už predtým mal možnosť si niečo vyskúšať v rámci muzikálovej inscenácie e, Piena dní, skomponovaný na motivy románu Borisa Viana. Ježiš ale zaznamenal zásadný taký prienik v jeho kariére do tých najvyšších poschodí a určite zaslúženie ale ani počas tohto angažmánu nezabúdal na svoje rokové publikum, takže projekt No Guitars v tom 95. rozbehnutý projekt, tak ten bol aj o tejto skladbe, tá už samozrejme je z dvojky, ktorá vyšla na jar 98. roku, kapela potom ešte pôsobila dva roky, keď to Kamil rozpustil s takým pre neho výstižným odôvodnením Zkrátka došlo na únavu materiálu, e, no a vyčerpávalo ho aj to Ježišovské angažma kombinované s koncertovaním ďalšej formácie, ktorú si ešte dnes pripomenieme, to je BSPčko spomínané tiež. Písal a točil aj pesničky a aj sa realizoval za volantom vozidla Ford Fiesta Cupu. E, tam si to vybralo aj svoju daň po Derniere titulu Jesus Christ Superstar v júni 98 sa Kamil len na krátky čas objavil v muzikálovej Rusalke, aby sa neskôr venoval e, čisto regenerácii a zbieraniu nových síl. Na muzikálovú scénu sa potom vrátil práve na doskách divadla Ta Fantastika v pôvodnom českom titule Johanka Zarku, v ktorom tiež potom dlhodobo mal možnosť účinkovať. Čo sa týka um, tej pôvodnej produkcie vlastnej, tu nám pripomenie tiež e, projekt, e, ktorý točil v roku 2008 365 s formáciou zvanou Leaders. No a tam sa objavila aj nasledujúca utopená. Thank jak se mi potápí. Koukám hlouž, jak u dna hledá skrýš. Hlubina je má milá, mě zbývá pláč, tak pojď na můj ostrov, to jsem já. jak se mi rozpíš. snad mi to promíjí. Hlubiná je má že tě ztrácím a jednou, abych tě měl že ťa strá blázen, siahnuť po pesničkách Kamela Střihavku, čerstvého 60, a tak to v podstate asi ani nebude krok vedľa, čo by nám ešte mohli aj zvyšné dve pesničky dokázať. E, toto bola tá formácia Kamil Střihavka and Leaders, od e, novembra 2010 vystupoval v hudobnom divadle Karlín v ďalšom uvedení opery Jesus Christ Superstar, tej rokovej samozrejme. Stal sa aj členom rogopery Praha. Vystupoval tiež v titule Oidipus Tyrannus. To bol prvý diel antického cyklu. Potom tam bola prvá česká metalová opera sedm proti Tébám, taký ten druhý diel No a došlo aj na rokovú operu Romeo a Julia. V 2015 vystúpil aj v rámci rokovej opery Faust. No a na muzikálových scénách ho bolo možné vidieť aj v inscenáciách Kapka medu pro Verunku alebo spomínaná Johan Kazarku, bol tam aj Robin Hood, ale Kamil napísal aj divadelnú hru Tolik hlav, pre ktorej uvedenie založil aj divadelnú spoločnosť Kamila Střihavku a ten žánrový záber naozaj široký, čo dokladá aj jeho účasť v takom experimentálnom audioprojekte s názvom Zima, kde stvárnil jednu z hlavných úloh, čo bol hudobný projekt Pavla Vindušku, tvorený cyklom pesničiek v štýle takého alternatívneho roku, aj s takou prekomponovanou symfonickou hudobnou zložkou, liricko-epický námet, Takže všeličo možné je mož- dohľadať aj napríklad spoluprácu opätovnú s Barou Basikovou a Michalom Pavlíčkom, s ktorými si zaspieval a zahral teda v tomto prípade, keď budeme to ťahať k Michalovi Pavlíčkovi, lebo ten toho spevu veľmi veľa neponúkol ako gitarista. To nie je nárek nad tým, čomu sa venoval, podstate som už aj citoval názov pesničky, pretože tá dostala názov Tohle není pláč. Ty už znáš mý dávný plán, jak se zdá. Jsou ti k smíchu, to je známý, jak se zdá. Proč se ptám, když teď už hádám, co mám snést? Ne, tohle není pláč, jen koukej, na řasách mi přistál sníh. Ne, tohle není pláč, ten sníh už tam, žádný slzy nehledej, je to jen sníh. už znáš mý marný zprávy, jak se zdá. Možná snadný, možná prázdný, jak se zdá. Ne, tohle není pláč, jen koukej, na zasách mi přistál sníh. Ne, tohle není pláč, ten sníh už stál, žádný slzy nehledej. Ne, tohle není pláč, jen koukej, na řasách mi přistál sníh. Ne, tohle není pláč, ten sníh už stál, žádný slzy nehledej. Áno, je to sníh, ktorý by mal byť aj za oknami aktuálne, keďže ešte stále máme zimné obdobie, ale aspoň teda tu v Banskej Bystrici sa neposánkujete v údolí, možno na kopcoch trošku, ale to je pre nás zemne vzdálená aktuálne. Tá hudobná, ktorá túto záležitosť ponúkla, tá sa týka aj práve Kamila Strihavku, a formácie, ktorá bola nazvaná tiež ako Česká roková superskupina, čiže Ota Baláš, Kamil Střihavka a Michal Pavlíček, tí boli ukrytí pod skratku BSP, pri koncertoch ich sprevádzal ešte Bubeník, Miloš Mejer, Názov kapely teda vznikol zo začiatočných písmen, priezvisk jednotlivých členov. No a to, čo ponúkli, tu bude reprezentovať asi ten najjagavejší skvost. Ono, spievať takéto záležitosti na jednej strane je to úžasné, keď to spevák ponúkne, len potom už s tým pribúdajúcim vekom je trošku problém sa do tých výšok vyškriabať, ale je dobré, že to Kamil svojho času skúsil. Aspoň tu máme aj takéto úžasné perly. finále. Takže po Anneka, druhý čerstvý 60 Kamil Střihavka, ještě sa budeme mať možnosť letopočtom 1965 v tomto roku viackrát zaoberať. Po februári v prípade Petra Muka, neskôr to bude Juraj Topor alebo Pepa Vojtek, aj Peci Uherčík a tak ďalej. Takže aktuálne pohľad práve týmto smerom, ktorý aj uzatvárame. Čakajú na nás ešte iné veci, udalosti, pokiaľ ide o 29. januárový deň a aktuálne tisícročie, tak ono to ponúklo tiež celkom zaujímavé udalosti, keď e, v roku 2000 e, čínske úrady prepustili z vezenia amerického historika čínskeho pôvodu, Meno nebudem pre istotu komoliť, zatkli ho 7. augusta v roku predchádzajúcom na základe obvinenia, že pašoval tajné dokumenty z Číny. Nemecký koncern Daimler Chrysler rozhodol sa v 2001 v americkej časti koncernu zrušiť spolu 26 tisíc pracovných miest, to sa nedalo prehliadnúť. V Afganistane nad Kábulom v roku nasledujúcom poprvýkrát po 23 rokoch invázie nestability, krvi prelievania zaviala pôvodná afgánska národná vlajka. Americký prezident George Bush predniesol posolstvo, označil štáty podporujúce terorizmus za os zla. Aspoň takto sa to písalo na Slovensku. Český zdroj hovoril len o troch krajinách. Irak, Irán a Severná Korea. Žiaľ teda to zlo šíria mnohí, nemusí to byť len o tomto trojlístku. Vláda Slovenskej republiky v 2003 zverejnila neoficiálny preklad nóty Spojených štátov, ktorú slovenskému premiérovi vtedajšiemu Mikulášovi Zurindovi 27. januára odovzdal americký veľvyslanec. Vláda následne povolila tie neslávne prelety lietadiel, ktoré mali byť nasadené v prípadnom konflikte v Iraku. Rozhodla aj o vyslaní špeciálnej vojenskej jednotky v počte do 75 vojakov do Kuwaitu. Inak to je v tomto čase skôr o závere eh, Grand Slamového turnaja v Austrálii v Melbourne. V 2010 sa tam tešili sestry Vínas a Serena Williamsové štvrtýkrát krát sa tešili z víťazstva v ženskej štvorhre na tomto úvodnom turnaji Grand Slamovom v rámci sezóny. Vo finále porazili dokonca najvyššie nasadenú dvojicu e, Karu Blekovu zo Zimbabve a Lizel Huberovú zo Spojených štátov. Nasadené dvojky a obhajky neprvenstva vyhrali v Melbourne prvýkrát v roku 2001, potom ešte o dva roky neskôr a v tom 2009, ale v 2010 sa tešili aj slovenskí zástupcovia. Jana Čepelová a Šantal Škamlová sa stali víťazkami juniorskej štvorhry. Vo finále si poradili s najvyššie nasadeným maďarsko-kanadským párom Timea Babošová a Gabriela Dabrovská v dvoch setoch. V 2012 sa tam tešil aj Novak Djokovič, srbský tenista, po tretíkrát v kariére sa stal víťazom dvojhry. V tom finále si vtedy poradil so Španielom Rafaelom Nadalom, ale bola to dlhá bitka. 5 hodín 53 minút to trvalo, keď v piatich setoch sa obaja snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu. A ešte v 2017 švajčiarsky tenista Roger Federer sa stal po piatýkrát víťazom na Australian Open v tento deň v strhujúcom finále si ako turnajová 17 poradil s 9. nasadeným opäť Španielom Rafaelom Nadalom a získal rekordný 18. titul z podujatí Veľkej štvorky, prvý od Wimbledonu 2012 v Austrálii triumfoval ešte 4 krát predtým v 2004, 6, 7 a 10 roku. Čo sa týka iných udalostí, už ich tu veľa nesvietí. Žiaľ, aj posledná obeď tzv. metanolovej aféry, ktorá si v Čechách e, vyžiadala 47 obetí, tak e, tá posledná zomrela v roku 2013 v tento deň. No a pred rokom sa zviditeľnil Elon Musk, môže byť, že mnohí sledujú aj túto postavičku, jeho spoločnosť prvýkrát implantovala čip do mozgu človeka. Aspoň toto oznámil. Či je to niečo, čo ľudstvu prinesie skôr prospech alebo negatívum, tak to ukáže budúcnosť, ale asi v tom nebude veľa radosti pre tých, ktorých sa to bude týkať. No, ale neodchádzajme veľmi um, do um, takých tých negatívnych vôd. Mnohí sa tešia z toho, že ešte stále pobehujú po tomto svete a keď sa už teda pozrieme do roku 2022, kam na nás, alebo na, na, na nás zautočia z tej strany tri nasledujúce nahrávky, tak interpret tej nasledujúcej pesničky už pred tými tromi rokmi oznamoval, že sa mu z tohto sveta veľmi nebude chcieť odchádzať a stále veľmi čiperný, aktívny, úžasné, bude mať už 80 tretie narodeniny v máji Petr Janda, vtedy si pripomínal teda tú 80 albumom, ktorý dostal názov práve podľa pesničky, ktorá na nás v tejto chvíli čaká a tá nesie názov Asi se mi nebude chtít. vzorem troubí a něčí hlas mě volá, že už bych měl jít a já si piju kávu v malostranském loubí asi se mi nebude chtít asi se mi nebude chtít Káva je stejně sladká jako tvoje ústa a já jsem rád, že mohu s tebou být a i když vím, že nelze na věky tu zůstat asi se mi nebude chtít asi se mi nebude chtít. Houká môj vlak, odjíždí v půl třetí ze středu. Houká môj vlak, jízdenku dávno mám, jen pořád nevím, kam pojedu. Hradskové nad Vltavou mávají mi křídly, nahoře po mostě jde turistický lid a kluci v dojíčku se mezi sebou mydlí, asi se mi nebude chtít, asi se mi nebude chtít. pořád nevím kam. Holka, můj vlak, odjíždí v půl třetí ze středu. Holka, můj vlak, jízdenku dávno mám, jen pořád nevím kam pojedu. V uších mi zvony zvoní, Bůh odkud je to. A ještě tolik věcí chtěl jsem pochopit po zimne chodí jaro a po jaru léto, asi se mi nebude chtít, asi se mi nebude chtít. Cvičenie, keď sa povie Petr Janda, tak treba k tomu dodať jedným dychom aj skupinu Olympic, ale tu v rámci tohto solového projektu tomu tak nebolo. Keď už legenda, tak Jiří Stivín, ktorého famózna hra na tú flautičku, tam bola tiež neprepočutelná. No a pesničky, ktoré vznikli práve k tomu životnému jubileu, celkovo 14 sa ich objavila na tomto albume tak už boli možné si zakúpiť nielen v tých MP3 verziách, cd ale aj na vinile v limitovanej verzii. No a je to celkom svieže vrátiť sa aj k takýmto záležitostiam, ale rok 2022 začal sa v sobotu, 1. januára skončil tiež v sobotu 31. decembra a zažili sme si všeličo a nielen tu na Slovensku, aj vo svete sa to hýbalo. V Kazachstane vypukli hneď 2. januára protesty kvôli prudkému nárastu cien skvapalneného ropného plynu. Aj sopky búšili, ktoré spôsobovali tsunami, hlavne tá, ktorá v Japonsku, na pobreží Japonska aj dokonca v Spojených štátoch, v Tichomorskom pobreží bolo divoko, v Pekingu sa konali zimné olympijské hry, Slovensko na nich zastupovalo 50 športovcov v 7 športoch, zlato si priniesla Petra Vlhová, vďaka slalomu, bronz napokon slovenské hokejové mužstvo, ktoré potešilo určite mnohých a prekvapilo, že sa dostalo až takto vysoko. Čo sa týka eh, ďalších udalostí, tak eh, 9. február bol o tom, keď Národná rada schválila a prezidentka vtedajšia Zuzana Čaputová ratifikovala dohodu o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi, ktorá americkým ozbrojeným silám umožnila teda využívať letecké základne v Malackách a na Sliači. Rusko 24. februára niekoho prekvapilo, iného ani neprekvapilo, keď začalo v skorých ranných hodinách tú inváziu na Ukrajinu a odvtedy tu máme to, čo tu máme a už sa teda nemuseli ani porúčať do Pekingu tam sa skončili vtedy zimné paralympijské hry 13. marca slovenskí reprezentanti na nich získali 3, zlaté a 3 bronzové medaily takže v podstate zostali verní tomu, čo aj tí tak povediac zdraví športovci, len to strojnásobili. 5. apríla v časopise Forbes bol vyhlásený aktuálny rebríček najbohatších ľudí planéty na čele už so spomínaným Elonom Muskom. Majetok 219 miliard dolárov, to už sa človek v kľude nevyspí. Z osôb slovenského pôvodu v rebríčku bol najvyššie Andrej Babiš na 654. mieste. Majetok e, takmer 4,5 miliardy zo Slovákov na 1729. Ivan Chrenko, majetok niečo cez 1,5 miliardy. To už do ponožky nestrčíte. Švédsko a Fínsko v máji žiadali o členstvo v NATO. Rozhodnutie bolo motivované obavami o bezpečnosť, ktoré vyvolala ruská invázia na Ukrajinu. Fíni sa ale na druhej strane na konci mesiaca tešili po finálovom stretnutí s Kanadou, v rámci majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Bývalý japonský premiér Shinzo Abe v júli zomrel po streľbe počas volebného prejavu v meste Nara, takže nie je to o podobných udalostiach len tu, na európskom kontinente. E, tiež došlo k odchodu najdlhšie panujúceho panovníka Spojeného kráľovstva Alžbeta II. Zomrela vo veku 96 rokov v, novembri, eh, v septembri, tak. No a 26. septembra pri dánskom ostrove Bornholm v Baltskom mori došlo k výbuchu a úniku plynu na plynovode Nord Stream, pričom dánske, nemecké a polské úrady označili za pravdepodobnú príčinu sabotáž. Prekvapujúce. Žiaľ, tragédia otriasla opäť aj Slovenskom 2. októbra, keď došlo k vážnej dopravnej nehode. Škodovka so svojím nie príliš dobre nastaveným šoférom prešla autobusovou zastávkou 5 obetí. Dodnes veľmi emotívne pre mnohých 20. októbra po 44 dňoch v úrade oznámila britská premiérka Listrusová rezignáciu. Jej funkčné obdobie tak bude pravdepodobne najkračšie v britských dejinách. 44 možno spomenúť aj v prípade opätovne Elona Muska. Ten o 8 dní neskôr uzavrel kúpu spoločnosti Twitter práve za 44 miliard amerických dolárov. Ten deň vyznamenával Miloš Zeman, vtedajší prezident Českej republiky pri príležitosti 104. výročia vzniku Československa, 78 osobností, vrátane aj Slovákov, medzi ktorými figurovali Marek Frauwirt, Ladislav Mňačko a Miroslav Žbierka, žiaľ všetci teda už in memoriam. Najvyšším štátnym vyznamenaním radom Bieleho leva prvej triedy ocenil aj ukrajinského prezidenta Volodmira Zelenského. 15. novembra po 8 rokoch výstavby bol slávnostne prerazený tunel Čebrať pod rovnomenným vrchom severozápadne od Ružomberka. Dvojrúrový tunel s dĺžkou niečo cez 3,5 kilometra by mal byť súčasťou diálnice D1 úseku Hubová Ivachnová zrejme naše generácie nezažijú celú dĺžku. Podľa projekcií Organizácie spojených národov práve toho 15. novembra dosiahol počet obyvateľov na Zemi 8 miliárd. Do dediny Převodov v Lubelovskom vojvodstve na východe Polska dopadla raketa. Žiaľ, o život pripravila dvoch polnohospodárov podľa generálneho tajomníka NATO. Jensa Stoltenberga išlo pravdepodobne o raketu vypálenú ukrajinským protilietadlovým systémom S-300 pri obrane pred ruským raketovým útokom. 15. decembra Národná rada vyjadrila nedôveru vláde Eduarda Hegera no a 18. decembra vo finále majstrovstiev sveta vo futbale e, vyhrala Argentina nad Francúzskom po penaltovom rozstrele 4-2 a získala tak tretí titul. Najlepším hráčom sa stal argentínčan Lionel Messi. Bol prvým účastníkom šampionátov od zavedenia 16-člennej vyraďovacej fázy v 86., ktorý na jedinom turnaji strelil gól v každej jeho fáze. No a my sme sa tak dostali k poslednej fáze tohto prehľadu. Takže takýto bol zhruba rok 2022 pesničkovo. Nám to ako ďalší z pestria Maťo Harich a Peter Lipa spojili sa. Maťo prišiel s pesničkou s názvom Vtáci v krdli, no a takto nám títo dvaja slovenskí slávici to všetko mali možnosť aj zanúotiť. že vždy vedia, kadiaľ majú ísť. Domov vždy doletia, vyviaznú s bleskou hromov. A tak pozri sa do neba, môže sa ti to zísť. Každý krok je lepší ako len tak stáť, keď nevieš kadeľ ďalej, tak sa vráť. Vtáci vedia, že nič nie je náhodou, len sa nechať unášať prírodou. A tak sa nechávam unášať prírodou. Keď si nás prudký vietor som pripravený obetovať, čo mám, ako Samaritán, čo putuje sám. keď netreba Ako nás vidia vtáci Či majú aj oni nám Čo to závidieť Spletila lások a rozchodov Anténa blesko s vodou A či môžu sponad oblakov Čo si pekné uvidieť z nás je lepší ako to, čo hrá. Stačí čo si malé ľudské a hneď to vzdá. Vtáci vedia, že nič nie je náhodou, len sa nechať unášať prírodou. A tak sa nechávam unášať prírodou. Keď si nás prudký

ešte aj tí vtáci to vedia najlepšie, že v krdli doletia ďalej. No, len ten krdel nesmie byť aj o supoch popri kuriatkách, ktoré síce veľmi nezlietnú, ale keď sa sup zameria na to kuriatko, nebude pozerať na jeho eh, nejaké výhody, respektíve, že by mu doprial niečo príjemné, skôr aby si zaplnil vlastný žalúdok a seká to hlava, nehlava. Dobre, toto je taký druhý príspevok pre rok 2022, že je nebo odomknuté. O tom sa presvedčíme o chvíľočku tou záverečnou nahrávkou, ktorá nás do tohto obdobia vráti a tiež by to malo byť skôr o tom pozitívnom pohľade na svet, že dobrí ľudia ešte žijú, čo bude popevok a základ pesničky tej nasledujúcej. Predtým taký tradičný zoznam mien tých, ktorí nás práve pred tými tromi rokmi opúšťali definitívne. Sidney Poitier, americký herec, režisér, aktivista, známy aj z filmového titulu Pánu učiteľovi z lásky. Tak ten je prvý na zozname vďaka 6. januáru, o 3 dní neskôr to bol Dušan Klein, český filmový režisér narodený na Slovensku, aj scenárista, vysokoškolský pedagóg, Meatloaf, americký rokový spevák, hudobník a herec. Zomrel 20. januára, 2. februára potom talianská herečka Monika Vitiová, 10. Eduard Kukan, bol politikom, aj bývalým predsedom SDKU, alebo podpredsedom skôr SDKU DS. Jaroslav Vikrent zanechal tu krásne pesničky, hlavne teda z pevníku Marušky Rotrovej nachádzajúce sa ročník 1943 zomrel 12. marca na druhý deň to bol Ľubo Roman slovenský herec, neskôr aj politik nasledovala ich potom Madeleine Albrightová americká diplomatka, ministerka zahraničných vecí Spojených štátov a 27. marca to bol aj Titus Buberník, slovenský futbalista. Karol Divín, krasokorčuliar, ten nás opustil 6. apríla, 7. potom Jozef Alois Náhlovský, herec, komik, nezameniteľný, Sergej Jašin, ruský hokejista 12. apríla, 2. mája potom Radim Uzel, bol český sexuológ, pedagóg, Jozef Abraham, ten zomrel 16. mája, asi ani netreba hovoriť, že išlo o českého herca. Aj keď teda tiež aj nejaký ten slovenský titul by sa dal nájsť. Grécky instrumentalista, hudobný skladateľ menom Vangelis. Jeho životný príbeh sa uzavrel 17. mája, 26. to bolo v prípade Andrew Fletchera, anglického hudobníka, bol zakladateľom kapely Depeche Mode. Jean-Louis Trintignant, francúzsky herec, ten zomrel 17. júna, 8. augusta potom Olivia Newton-John, bola aj herečkou, aj speváčkou, hlavne tá pomáda vyskakuje najvýraznejšie s Johnom Travoltom po boku, Hanka Zagorová a zomrela 26. augusta, 30. potom Michail Gorbačov, sovietský politik, jediný prezident Sovietskeho zväzu, Kráľovná Alžbeta II. už spomenuté čiastočne bolo 8. septembra. 11. oktobra zomrel Jaroslav Čejka, bol hercom, tanečníkom, mímom. Stanislav Kropilák, slovenský basketbalista 20. storočia. V tomto roku to bude o nedožitej 70. Zomrel 14. oktobra, o dva dní neskôr Jozef Somr, český herec. Franko Gatti, talianský spevák, zakladateľ hudobnej kapely Ricky Povery. Ten nás opustil 18. oktobra, 28. potom prišiel hudobný svet aj o legendu menom Jerry Lee Lewis, to bol americký rock'n'rollový a country spevák, hudobný skladateľ, klavirista. Ďalšia hviezda hudobného sveta Dan McCafferty, škótsky spevák, skladateľ a bývalý frontman skupiny Nazareth ten zomrel 8. novembra, rovnako ako Marie Poledňáková, česká scenáristka a režisérka, Irenkára, americká herečka, speváčka, údobná skladateľka. Tam ten Flashdance by sa dal spomenúť ako najvýraznejší. 25. novembra sa to uzavrelo. Emilia Tomanová zomrela 28. novembra, slovenská výtvarníčka, hlavne bábko herečka, tam ten jej Matelko Drobček môže byť mnohým asi najvýraznejšie známy. Kirsty Ellie, americká herečka, tiež sa zviditeľnila po boku Johna Travoltu. Pozri, kto to hovorí. Jeden z titulov takých výraznejších zomrela 5. decembra, rovnako ako Mária Kráľovičová, zase slovenská herečka. Opäť dní neskôr to bolo aj o Soni Valentovej, tiež slovenskej herečke. Český herec Ladislav Trojan, ten zomrel 18. decembra. 22. potom Anton Tkáč, slovenský cyklista, olympijský víťaz. Pelé, to už je naozaj finále roka a finále o výrazných postavách histórie. Brazilský futbalista, ten zomrel 29. decembra, no a na Silvestra potom Benedikt 16. emeritný pápež. Takže Zoznam pestria to je iba výcuc, tak ako aj hudobne. Hoci v tých predchádzajúcich ročníkoch to bolo komplikované tým, že čo vybrať z toho dobrého a tu v týchto rokoch už je to skôr o tom, joj, čo tam ešte dám, lebo je už problém pomaly nájsť niečo vydarené nadčasové, ale tak snáď to bude v pohode v prípade nasledujúcej nahrávky ktorú síce ešte v oktobri predchádzajúceho roku zaznamenali eh, dvojica eh, Robert Křesťan a Radúza, ale ono sa to objavilo potom v roku nasledujúcom na dvojcedečku nazvanom Nebe je odemčené, s ktorým Radúza prišla a celkovo 28 nahrávok sa tam objavilo a uzatvárala to práve pestička ktorá nesie názov Dobrý lidi. Kolikrát už v prostřed pouště bez šatů jsem nahý stál, čekal na cvaknutí z pouště, zrazen těmi, jež jsem miloval. A pak můj nářek pravda utne, již tak těžce jsem si vysloužil, že bez lásky jsem jenom smutnej, ale bez přátel bych nepřežil. Že bez lásky jsem jenom smutnej, ale bez přátel bych nepřežil. Kolikrát se všechno zvrtlo, ze vší mé práce zbyl jenom prach. Ostří ohrdlo škrtlo a o život jsem měla strach. I když ta pravda trpce chutná a málem mě i zabila. Vím, že bez lásky jsem jenom smutná, ale bez přátel bych už nežila. Bez lásky jsem jenom smutná, ale bez přátel bych už nežila. Jsou, jsou na světě i dobrý lidi, jsou, jsou, mají pevný pohled i lži stisk. Jsou jen skromný, tak je vidíš, ty nikdy netancujou, jak si někdo písk kolikrát nahoru dolů půjdem, nikdo nevíme. Od mozolu do mozolu získáme a ztratíme, až zas život bude hutnej, kež by přítel mi zas vyložil, že bez lásky je člověk jen smutnej, ale bez přátel by nepřežil. Bez lásky je člověk jen smutnej, ale bez přátel by nepřežil. Jsou, jsou v téhle zemi i dobrý lidi. Jsou, jsou, mají pevný pohled i ruky stisk. Jsou jen skromný, tak míně vidíš, ty nikdy netancujou, jak si někdo pít. by přítel mi zas vyložil, že bez lásky je člověk jen smutný, ale bez přátel by nepřežil. Bez lásky je člověk jen smutný, ale bez přátel by nepřežil. Jsou, jsou v téhle zemi dobrý lidi, jsou, jsou, mají pevnej pohled i v skromný, tak mi nevidíš, ty nikdy netancujú, jak si někdo pít. Tak, tak, treba veriť, že stále ešte sú dobrí ľudia. A treba si vždy aj želať, aby vás tí dobrí ľudia neopúšťali v správnej chvíli. Priateľ to neurobí, o priateľovi netreba hovoriť, lebo ten skutočný bude na vašej strane stáť, aj keby na vás e, všetci hádzali kamene a on vie, že vy taký nie ste, tak sa od vás neodvráti, ale zvyčajne týchto priateľov je naozaj minimum, lebo sa boja, aby to aj im neuškodilo. No a medzi dobrých ľudí určite možno radiť aj pána, o ktorom bude reč v zvyšnej pasáži, v tej záverečnej polhodinke. Dnes ich máme možno aj viacerých v kalendári, lebo ten aktuálny termín, to znamená 29. januárový deň, ten nám do cesty postaví aj iné postavičky. A keď tak prechádzam tým kalendárom Anton Pavlovič Čechov, to bol ruský prozaik, dramatik, autor výrazných divadelných hier typu Tri sestry, Čajka, Višňový sad. Narodil sa práve v tento deň v roku 1860 Minulý rok to bolo 120 rokov od odchodu. Roman Roland tiež sa zviditeľnil tým, že písal tam Petra Lucia Očarená duša bol to francúzsky prozaik narodený v roku 1866 stal sa aj laureátom Nobelovej ceny za literatúru v tomto roku teda úplne 110 od tohto momentu a v decembri to bolo 80 rokov od jeho odchodu. Pokiaľ ide o Jozefa Holého, rovnako mu učarovalo pero, aj keď bol rodak zo Skalice farárom evanielickým, bol aj dramatikom, autor úspešných veselohier typu Kubo alebo Gelo Sebechlebský, narodený v roku 1879. To 20. storočie už bolo aj trošku o iných, hoci ešte možno vytiahnuť napríklad Vladislava Mňačka, narodeného vo Valašských kloboukoch, spisovateľa, novinára v 1919 ale zvyšok už nás ťahá trošku do iných vôd. Ešte si to priebežne budeme mať možnosť e, popripomínať, ale naša pozornosť bude teraz sústredená za rodákom z Ústí nad Labem. Tam sa narodil 20. januára pred 79 e, rokmi. Aj si ich ešte tento rok mal možnosť pripomenúť, aj keď to už bolo v ťažkom zdravotnom stave, pretože na druhý deň žiaľ teda tým problémom po prekonanej mozgovej mŕtvici napokon podľahol Petr Hanik, český spevák, skladateľ, producent, hudobný vydavateľ, neskôr aj politik, bol aj predsedom strany Rozumní, opakovane kandidoval do zastupiteľských orgánov, hoci teda nejaké to zvolenie nejak nenasledovalo. V roku 2018 bol aj kandidátom na prezidenta republiky. Vtedy sme sa mali možnosť o tom aj porozprávať. Ten dôkazový materiál máme v archíve. No ale základom bude pre nás ten hudobný odkaz tak aspoň zo pár kúskov, pod ktorými Petr Hanik ako skladateľ bol podpísaný. A tu je prvá ukážka. ti na tebe hned první den. příští příběh slíbil, o tři roky výš je ten tvůj sen.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 co je to díčí klid. 7. marec, rok 1983. Textárom Václav Hons, interpretom Standa Procházka mladší no a Maximum Petra Haniga, líder kapely podpísaný pod melódiu tejto pesničky. Petr Hanik, absolvent strednej umeleckej priemyselnej školy v Turnové, umelecký kováč, potom to bolo konzervatórium, odbor varhany, dirigovanie, skladba, No a štúdium zakončil na Hudobnej akadémii muzických umení v odbore skladba. Hudobnú akadémiu zakončil magisterskou prácou. Čo sa týka tej hudobnej kariéry, tak e, v rokoch 1968-69 e, spolupracoval vo Veľkej Británii s Dusty Springfield. Boli tam aj ďalší muzikanti a bol ocenený pre schopnosť písať pre symfonický orchester na konci septembra 69 sa ale vrátil do Československa no a po uzavretí hraníc musel potom prerušiť túto spoluprácu s britskou hudobnou scénou a tak pôsobil potom v pozícii redaktora Československého rozhlasu, zároveň mal aj svoju kapelu Maximum Petra Haniga a spolupracoval s viacerými interpretmi a stal sa aj takým tým uvádzačom na scénu, hlavne v prípade Hanky Zaňákovej, e, ktorej teda prisúdil to meno Lucie Bílá, bol tam aj Víťa Vávra, Standa Procházka, Jakub Smolík, ktorý sa narodil ako Jaroslav a tiež na toho Jakuba e, prišiel v spolupráci s Petrom Hanigom, bola tam ešte predtým Petra Černocká a ďalší a ďalší. Mm, spolupracoval aj čo sa týka interpretov ktorí nemuseli spievať vždy jeho pesničky, typu Hanna Hegerová, bola tam Iveta Bartošová, Petr Sepeši, no a vyprodukoval stovky singlov, niekoľko albumov, ten prvý ten je z roku 1970 a dodnes nielen e, doma, ale aj vo svete celkom e, oceňovaný profil Michala Prokopa skupiny Framus 5 miesto R kde poprvýkrát e, v celosvetovom kontexte použil v rámci rokovej hudby, e, aj prvky, ktoré sa dovtedy veľmi do pesničiek nezakomponovávali. Ako hudobný skladateľ zložil stovky pesničiek, z mnohých sa stali známe tituly, ktoré rádia hrávajú dodnes. Myslím si, že aj keď Standa Procházka nepatrí medzi tých preferovaných interpretov, túto pesničku zachytili mnohí. No a podobne je tomu aj v prípade e, Viteslava Vávru, spievajúceho bubeníka, s ktorým Petr Hanik tiež mal možnosť spolupracovať a napísať pre neho napríklad aj tú nasledujúcu pesničku. V podstate autorský tandem zostal rovnaký aj pri vydaní singla s názvom Citrónová holka. Citrónová holka